قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم Reci, o robovi koji ste se prema sebi ogriješili. Ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. Soba na Paltalku, Islam, jedini pravi put, ima čast da vam predstavi novo predavanje pod nazivom Propisi blagoslova od profesora Elvedina Pezića. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Također na početku možemo spomenuti ovog našeg druženja da postoji dvije vrste traženja blagoslova ili bereketa. To je dozvoljena, dozvoljen način traženja bereketa, to je da čovjek radi one stvari koje su preporučene šerijatom i drugi način koji nije dozvoljen, a to je da čovjek traži bereket u stvarima koje nisu potvrđene šerijatom. أحسنا فواسفي آسفي آسفي Allah Đelešanu na više mjesta pominje Kur'an da je blagoslovljen. Pa kaže u jednom od tih ajeta وَهَذَا كِتَابٌ إِنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ A ova knjiga koju objavljujemo je blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam milost ukazala. لنا وأنه يجعل الأفراح ألوانا فصار ما ظن صحبي كله كاذب وما ظننت خيال الطيف ما بانا Blagoslov i bereket Kur'ana, kao što je nama poznato svima, ogleda se kroz mnoge stvari. Mi ćemo spomenuti samo neki. Na primjer, da je to Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Da je Allah Đelešanu tim govorom, Kur'anom, rastavio istinu od neistine. Da u Kur'anu imamo općenito odgovore na sva pitanja. U Kur'anu je lijek za tjelesne i duševne bolesti. فنسأل الله غفران الذنوب على شيء فعلناه في الدنيا فأضنانا Također, od blagodati i bereketa Kur'ana jeste da je derogirao sve prijašnje objave. وناعج القلب بالألم عنانا Također od bereketa njegovog blagoslova jeste da je Allah, boritelj zemlje i nebjesa, zagarantovao da će čuvati Kur'an nepromjenjen do sudnjeg dana gdje kaže inna nahnu na zemlje zikra wa inna lehu la lahafizun zaista smo mi objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati. مع فرحة العيد زاد الهم بلوانا مع فرحة العيد زاد الهم بلوانا مع فرحة العيد زاد الهم بلوانا جرى Kako biva, braćo moja draga, traženje ovog bereketa? Mi smo spominuli bereket i blagoslov, ali kako mi da se okoristimo tim bereketom i blagoslovom, da taj blagoslov pređe na nas? Najjednostavnije jeste učenjem, druženjem sa Allahom subhanu wa ta'ala knjigom i rađenjem po onome što nam ta knjiga nalaže. Nikako nije ispravno tražiti bereket i to da čovjek uzme jedan mali mini format kutana pa ga stavi u auto i vozi vozi 180 konta da ga to čuva od saobraćajne nesreće. Ili, eventualno, da čovjek uzme lijepo u peški pa ga zamota i urapu i konta slobodno ga natira ne može pogoditi. To je, braći moja draga, neistana. Hvala. فليتنا نصدق الرحمن قولاتنا وننشر العدل بين الناس إخوان وليتنا نعتمي بالله خالقنا ونتقي الله إسرارا وأعلانا جرى الفراق علينا والأسى حانا جرى الفراق علينا والأسى حانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وزدنا علما يا أرحم الراحمين ثم أما بعد na početku. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kao što je najavljeno, tim na braćo i poštovani sestre, za oni koji slušaju putem interneta, noćas ćemo pokušati pregovoriti nekoliko riječi pomeni i tekako o bitnoj tematici, a to je propisi blagoslova ili bereketa. U samom početku da samo kažemo da je ovo naš onaj ustaljeni ciklus, svako dvije sedmice imamo predavanje nekog odgojnog karaktera, iako ovog puta ovo predavanje po je više nekog naučnog karaktera, a znači svake druge sedmice imamo predavanje savjeti klanjačima ili malo grublje kazano greške klanjača. Noćas ćemo progovoriti nekoliko riječi o propisima blagoslova. Zaista mnogo stvari ukazuje, braćo moja draga, na bitnost ove tematike. Da nema ništa od bitnosti ove tematike osim toga da dosta puta ćemo naći ljude da na neispravan način ili smatraju, odnosno neispravan način traže bereket ili blagoslov ili dosta puta ćemo naći ljude da smatraju blagoslovljenim neke stvari koje u stvari nisu blagoslovljene. To bi sigurno bio dovoljan razlog da se govori o ovoj tematici. Ako na to pridodamo još jednu mnogo veću stvar, a to je da dosta puta ljudi imaju pogrešnu viziju kada je u pitanju blagoslov i izvor blagoslova, onda je to jedan do, dodatni razlog da se govori na ovu temu. A ako bi na to dodali još jedan, možda i najveći razlog zbog koje treba govoriti o ovoj tematici, a to je da nepoznavanje propisa blagoslova i bereketa nerijetko odvede velik broj muslimana da počine najveći grijeh koji se može počiniti na zemlji, a to je širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga i te kako je bitno da musliman poznaje propise blagoslova ili bereketa, da poznaje stvari koje su šerijatom potvrđene da su blagoslovljene i da poznaje suprotno tome one stvari koje nisu blagoslovljene, a kod velikog broja ljudi važe kao takvi. Prije nego što počnemo govoriti o ovoj tematici, želio bih da spomenem nekoliko stvari koje vidim da su i kako bitne za shvatanje ove tematike, a bitne su za svakodnevni život čovjeka muslimana. Prva od tih stvari koja je zasigurno svima vama poznata, ali mi ćemo je spomenuti zbog njezinog jednog segmenta koji želim da pojasnim, a to je, kao što znate, svako dijelo da bi bilo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala treba da se pri njemu ispuni dva osnovna uslova. Da je dijelo urađeno iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala i da dijelo koje želimo da bude primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala ima podloge u šerijatu. Šta znači to da dijelo bude urađeno u ime Allaha? To znači kratko, jasno, da dijelo koji radimo, želimo tim dijelom Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, nikako nešto drugom. I oko toga mislim da nema velike polemike. Drugi uvjet da dijelo ima osnove u šerijatu, oko toga ćemo se malo zadržati. Ali prije nego što počnemo govoriti i pojašnjavati ovaj propis, treba da kažemo ako bi se desilo da pri nekom dijelu izostane jedan od ova dva uslova ili šarta, dijelo neće biti primljeno. Pa tako, ako dijelo bude urađeno u skladu sa onim što vjera nalaže, ali nije iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, to dijelo neće biti primljeno. Suprotno tome, ako dijelo bude urađeno iskreno u ime Allaha, ali ne bude imalo podloge, u šerijatu, to djelo također neće biti primljeno. Zato, da bi djelo bilo primljeno, mora da se pri njemu nađu sljedeći uvjeti, da bude iskreno radi Allahovog subhanu wa ta'ala zadovoljstva i da ima podloge u šerijatu. E ovaj drugi znači, drugi uslov, treba malo da pojasnimo. Šta znači da djelo ima podloge u šerijatu? To, braćo moja draga, prezentuje se kroz šest stvari. I zapamtite dobro, ove šest ovi šest stvari, one su i kako bitne. Jer dosta puta ćemo naći ljude da rade djelo koje ima osnovu u šerijatu, ali ga ne rade onako kako ga šerijat zahtjeva od njih. I to, braćo draga, djelo neće biti primljeno. Zato što nije u tom djelu nisu se ispunili ovi uvjeti koji ćemo sada spomenuti. Znači, da bi djelo bilo primljeno, mora da ima podlogu u šerijetu, a to se prezentuje kroz šest stvari. Prva stvar jeste ispravnost njegovog razloga. Druga stvar, svaku ćemo ovu stvar pojasniti kroz primjer. Druga stvar jeste ispravnost vrsti. Treća stvar, ispravnost količini. Četvrta stvar, ispravnost kakvoći. Pijeta stvar, ispravnost vremena. I šesta stvar, ispravnost prostora. Prva stvar, ispravnost razloga. Šta to znači? To znači da ako želimo da uradimo djelo, treba da gledamo da li je šerijat precizirao za to djelo određeni razlog. Što znači, ispravan šerijatski razlog je da čovjek uđe u džanju i klanja dva rekiata. Pozdrava džami, tehijetun mesičin. To je ispravan šerijatski razlog. A ako bi čovjek uzeo sebi da kaže, kada god uđem u kuću, ja ću klanjati dva rekiata kao obaveza i svim ostalim muslimanima da je to obaveza, onda ćemo kazati to je neispravan zato neispravan razlog zato što to nije šerijat potvrdio. Nema smetnje da čovjek kada god uđe uklanja dva rekeata, ali da to smatra šerijatskim razlogom za rađenje nekog djela, to nije ispravno. Gdje možemo naći ovu stvar u nas u praksi? Na primjer, da ljudi uzmu slavljenje rođendana Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallame kao razlog za rađenje pojedinih ibadita. Ovo šerijat nije potvrdio i zato ukažemo da ta djela nisu ispravna. Dobro, druga stvar kroz koju se prezentuje ovaj znači šart jeste ispravnost vrsti. Šta znači ispravnost vrsti? Na primjer, mi znamo kada čovjek želi da kolje kurban, da je ograničen da kolje određene vrste. Pa na primjer, može da zakolje kozu, ovcu, kravu ili devu. I ako zakolje nešto ti stvari, u ime Allaha to će djelo biti primjeno. Ali zamislite, dođe čovjek i zakolje konja, konja koji u šarijatu, znači njegovo mjesto je dozvoljeno da se jede, zakolje i kaže, ja namjeravam ovim kurban za Bajram. Ovo djelo nije ispravno zato što vrsta nije ispravna. Nema smetnje da čovjek zakolje konja i podijeli, podijeli ga u ime Allaha, nema smetnje nikakve. Ali da namjerava tim djelom kurban, ne može. To je, braćo moja draga, vrsta. Količina. Šta znači količina? Najlekši primjer nam je kada je u pitanju namaz. Podni namaz ima četiri rekeata farza. Da dođe neko i kaže ja želim da klanjam tri rekeata kao akšam ili pet rekeata. To je neispravno, znači nije ispravna količina dijela. Kakvoća? Na primjer, kada je u pitanju namaz. Čovjek mora da pazi na redoslijed radnji u namazu. To je ta kakvoća. Ne može čovjek da uradi seždu prije rukua ili da uradi šta ja znam kijam prije ovaj na primjer učenja pa fatihi, tako neki stvari, znači čovjek ako želi ispravnu kakvoću, treba da pazi znači kako je šerijat propisao kakvoću tog djela. Također, ovdje možemo također spomenuti primjer koji je zastupljen kod nas, a znači krši se sa šerijetom i kakvoćom rađenja djela, a to je zajednički zikr. Zikr u osnovi jest propisan šerijetom, ali kakvoća izvođenja tog zikra nije ispravna. Zato vidimo, braćo moja draga, koliko je bitno poznavati ovih šest stvari kroz koje se prezentuje ovaj temelj. Također, sljedeća stvar jeste vrijeme. Pa, na primjer, ispravno je da čovjek klanja podnije namaz nakon što sunce prijeđe polovinu neba. Ako bi čovjek klanjao podni namaz prije nego što, prije nego što sunce <clears throat> prijeđe polovinu neba, njegov namaz ne bi bio validan. Ili jedan drugi primjer, kao što sam čitao jedne prilike, kada su neki, da i nazovemo učenjaci ili ne znam kako da i nazovemo, sjedili i razmatrali kako da riješe problem hađa. Zato što su velike guže u toku hađa. Pa je jedan čovjek, moram ga nazvati, čovjek predložio zašto da se hađ ne obavlja više puta godišnji. Braćo moja draga, to ukazuje da taj čovjek ne zna ništa o šerijatu, jer hađ je vremenski određena obaveza i zna se da se taj taj dan diva na refatu, da se taj taj dan bacaju džemreta, da se taj taj dan kolju kurbani i to se ne može nikako promijeniti. Da dođe čovjek i kaže ja neću ići na hađ u Zulhidžetu, već ja ću u Seferu, kada nema nikakve guže, odim lijepo na refat, odim lijepo bacam kamenće to je djelo neispravno, pa makar bilo iskreno u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I zadnja stvar jeste ispravnost prostora. Neka djela su, braćo moja draga, ograničena prostorom, kao boravak na refat. Tako čovjeku nije dozvoljeno da kaže, ja ću, kada ljudi danas boravi na refatu, ja ću biti u Mekki, pošto u Mekki nema tada nikoga, nema guži. A sutra, kada ljudi odu na minu, ja ću otići na refat. To djelo je neispravno. Također, Druga stvar koju želimo pojasniti kako bi ona bila razlog da što bolje shvatimo ovo predavanje propisi blagoslova jeste, vraćo moja draga, da islamski učenjaci kada govori o ljudskim dijelima dijeli ta dijela u dvije vrste. Ibadeti i adeti ili običaji. I onda kažu nešto što mi dosta puta čujemo, ali ne znamo pomeni, bar ne znamo šta to znači. Pa kažu, osnova u običajima je dozvola, a osnova u ibadetima je zabrana. Nemamo vremena da pitamo, ali ja sam ubijeđen da 90% prisutni ne zna šta to znači. Volio bi da znate, ali nažalost. Prvo da kažemo da su to neka šerijatska pravila koja su opće poznata kod islamskih učenjaka, pa ćemo ta, tako naći poznatog islamskog učenjaka Abdurrahmana ibn Nasira Esadija, da je u svojoj jednoj poznatoj manzumi ili pjesmi, Arapi znači imaju običaj ulema, da kroz pjesme sastavljaju da li fikska pravila, da li pravila općenito vezana za vjeru, tako on u svojoj jednoj pjesmi kaže dva stiha wal aslu fi adatina al ibahatu hatta yaji usarifu al ibahati wa laysa mashru'an min al umuri ghayra alladhi fi shar'ina mazkuri U ova dva stiha on je spomenuo ova dva pravila i kaže, znači prevod ovih stihova, osnova u našim običajima je dozvola dok ne dođe nešto što mijenja tu dozvolu, drugi stih, nije propisano u našoj vjeri ništa osim onoga što ima podloge u šerijat. Da malo samo rezimiramo kako bi to inšala vi bolje shvatili. Kao što smo rekli, sva dijela ljudi koja radi mogu se podijeliti u dvije skupine. I badeti i adeti ili običaji. Običaji to su one stvari koje ljudi rade svakodnevno, kao što je jelo, piće, oblačenje, trgovina, stvari znači koji ne rade želeći približavanje Allahu subhanahu wa ta'ala. U tim stvarima je osnova dozvola. A šta to znači? Čovjeku je dozvoljeno da radi na dinjaluku šta hoće. U smislu, hoćeš da budeš električar, budi. Hoćeš da budeš pčelar, budi. Hoćeš da budeš agronom, budi. Šta god hoćeš, budi. Osim onih stvari koje te širijat zabranio. Tako dođe čovjek, kaže, ja hoću da budem trgovac. Budi trgovac. Ali kaže, ja bi da trgujem sa duhanom. Ne, tu i šerijat stavlja zabranu, ne može. Hoće da trgovim alkoholom? Ne, ne može. Hoće da budeš trgovac? Budi trgovac. Ali u granicama koliko ti je to šerijat dozvolio. Druga stvar je obrnuta u ibadetima. Kažu islamski učenjaci, u ibadetima je osnova zabrana. Šta to znači? To znači da nije dozvoljeno čovjeku da uradi neko djelo smatrajući ga ibadetom, osim ako za to djelo postoji argument. Što znači, zabranjeno ti je da kažeš ovo je ibadet, osim ako za to imaš argument. Znači, tamo smo kazali, dozvoljeno ti je radi šta hoćeš, osim zabranjene stvari u običajima. U ibadetima je suprotno. Ne možeš raditi ništa smatrajući da je to ibadet, osim ako za to imaš argument. ove stvari te kako će nam pomoći kada budemo svatali pojam naših dovišta i šta ja znam, sličnih stvari. Ako za to ima argument, Elhamdulillah, idemo se svi dobiti. Ako nema, selam alikum. Jasno, a ove stvari su, braćo moja draga, temelji naše akide. Dobro, možda se neko zapita, pa će čini profesore, kamo dokazi zato što si spomenuo za ta pravila? Pa ćemo kazati, osnova za pravilo da je u običajima dozvola jeste kuranski aje gdje Allah subhanu wa ta'ala kaže Huvallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Bekara, on je za vas sve što postoji na zemlji stvorio. Dok, što znači, Allah Đelešanu je ljudima sve ovaj dozvolio da koriste sve stvari koje im je stvorio, dozvoljene su, osim nekoliko stvari koje je on izuzeo i zabranio. Dok, osnova u ibadetima je zabrana, što znači ne može se kazati za neku stvar da je ibadet osim ako imamo argument za tu stvar. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Em lehum šuraka u šera'u lehum mine dini ma lam je bihi Allah. Zar oni imaju bogove koji im propisuju da je od vjere ono što Allah nije naredio. Allah je samo to kudi kaže zar ljudi imaju neke bogove druge koji kažu da je ibadet nešto drugo osim onoga što je Allah naredio. Ovdje vidimo da je osnova u ibadetima ono što je Allah naredio, to je ibadet, a što nije naredio, to nije ibadet. Također, ovo mi može posvjedočiti hadis koji u Buhari i Muslimu od Aisha radijallahu ta'ala anha gdje kaže Boži poslanik men ahdese fi emrina haza ma li se minhu fe huwa red ko uvede u ovu našu vjeru nešto što nije od nje to će djelo biti odbačeno neće biti prihvaćeno je blagoslovljeno ili beričetli povlači za sobom da je rađenje te sva, da je rađenje tog djela ibadet, onda nam ne ostaje ništa drugo nego da kažemo da Allah subhanahu wa ta'ala ima jedini pravo da kaže za neku stvar da je beričetli i da je blagoslovljena. Jer, kao što znate, svaka stvar koja je blagoslov, blagoslovljena i koja je beričetli, treba ljudi da je radi To je ibadet. Zato kažemo da nema niko pravo da kaže za neku stvar da je beričetli, da je blagoslovljena osim Allah subhanahu wa ta'ala. Tako ćemo naći da Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu وَرَبُّكَ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارُ Allah subhanahu wa ta'ala stvara šta hoće i odabiri. Tako od mudrosti Allahove subhanu wa ta'ala jeste i to da je neka vremena učinio blagoslovljenim, a neka nije. Da je neka mjesta učinio blagoslovljenim, a neka nije. Da je neke osobe učinio blagoslovljenim, a neke nije. Da je neke radnje učinio blagoslovljenim, a neke nije. Ja bi, braćo moja draga, najsrećniji bio da, da ima u Bosni nešto što je spomenuto u sunnetu Božih poslanika. Pa da se stoji tamo ko hoće da ide na hađ, neki ide u Bosnu ja bi bio najsrećniji da mi možemo ovdje hađi Ali nažalost, braću moja draga, takvi stvari nema. Takvi stvari pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. U jednom hadisu se prenosi kojeg zabilježi imam Buharija od Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam da jedne prilike bio na putovanju pa im je ponestalo vode. Pa je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam svoju mubarek ruku stavio u jednu zdjelu gdje je bilo malo vode pa je kazao ashabima dođite ka blagoslovljenoj vodi zaista je blagoslov samo od Allaha zaista je blagoslov samo od Allaha pa je provrijela voda između njegovih prstiju vidimo ovdje ovu riječ ili rečenicu gdje kaže Boži poslanik zaista je blagoslov samo od Allaha što nedvosmisleno ukazuje da je Allah subhanu wa ta'ala taj koji odabire od stvari i od vremena i od mjesta šta će biti blagoslovljeno i mubarek a šta ne Također na početku možemo spomenuti ovog našeg druženja da postoje dvije vrste traženja blagoslova ili bereketa. To je dozvoljena, dozvoljen način traženja bereketa, to je da čovjek radi one stvari koji su preporučene šerijatom i drugi način koji nije dozvoljen, a to je da čovjek traži bereket u stvarima koje nisu potvrđene šerijatom. Također ovdje možemo kazati da se ti bere, bereketi ili blagoslovi dijeli na dunjalučke, ahiretske i još tako neki po, ovaj podjela koje mislim da nemaju veliku ovaj koris da se spominju ovdje. Mi ćemo, braćo moja draga, u nastavku predavanja pokušati u jednom sažetom ovaj stilu da spomenimo većinu stvari koje su spomenute u šerijatu, spomenute u šerijatu kao blagoslovljene i beričetni. A mali dio na kraju ćemo par minuta samo posvetiti spominjanju nekih načina zabranje ih načina traženja blagoslova. Zato znači sve ovo što čudnemo biće ako Bog da spominjanje hadisa Božijeg poslanika ili kuranskih ajeta. Pa tako prva stvar koju ćemo spomenuti, a ona je blagoslovljena, jeste Kur'an. Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Allah Đelešanu na više mjesta spominje Kur'an da je blagoslovljen. Pa kaže u jednom od tih ajeta وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ A ova knjiga koju objavljujemo jest blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala. blagoslov i bereket Kur'ana, kao što je vama poznato svima, ogleda se kroz mnoge stvari. Mi ćemo spomenuti samo neki. Na primjer, da je to Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Da je Allah Đelešanu tim govorom, Kur'anom, rastavio istinu od neistini. Da u Kur'anu imamo općenito odgovore na sva pitanja. U Kur'anu je lijek za tjelesne i duševne bolesti. A ovo mi ćemo malo poslije govoriti malo opširnije. Također, od blagodati i bereketa Kur'ana jeste da je derogirao sve prijašnje objave. Također od bereketa i njegovog blagoslova jeste da je Allah, tvoritelj zemlje i nebesa, zagarantovao da će čuvati Kur'an nepromijenim do sudnjeg dana gdje kaže inna nahnu nezelne zikra wa inna lehu lehafizun. Zaista su mi objavili Kur'an i mi ćemo ga čuvati kako biva, braćo moja draga, traženje ovog bereketa? Mi smo spomenuli bereket i blagoslov, ali kako mi da se okoristimo tim bereketom i blagoslovom, da taj blagoslov prijeđe na nas? najjednostavnije jeste učenjem, druženjem sa Allahom subhanu wa ta'ala knjigom i rađenjem po onome što nam ta knjiga nalaži nikako nije ispravno tražiti bereket kroz to da čovjek uzme jedan mali mini format Kur'ana pa ga stavi u auto i vozi 180 konta da ga to čuva od saobraćajne nesreći. Ili eventualno da čovjek uzme lijepo u peškir pa ga zamota i urapu i konta slobodno granatira i ne može pogoditi. To je, braćo moja draga, neispravno. Ili vezanje hanajlija iako ima razilaženje kod Selefa, da li je dozvoljeno nositi hamalje u kojima ima Kur'ana, ispravnije i jače mišljenje koje preferira veliki veliki broj Selefa jeste da nije dozvoljeno nositi hamalje u kojima ima Kur'ana. Znači, kazali smo kako će biti traženje blagoslova Kur'ana, da čovjek izučaje, druži se sa Kur'anom i da radi po onome što nam Kur'an nalaži. Braćo Madraga, moram kazati, prije nego što odemo dalje, ovo predavanje bit će u skraćenoj verziji. Da smo htjeli ovu tematiku obrati malo uširnije, sigurno nam trebalo 4 do 5 predavanja. Zato moramo malo brže govoriti i morate se i malo više strpiti. Sljedeća stvar jeste od stvari koje su blagoslov, blagoslovljene i beričetli jeste poslanik sallallahu alaihi wasallame. I o poslaniku ćemo samo poslije spomenuti o beričetu i blagoslovu njegovih dijelova tijela malo poslije. Ali samo sada da spomenimo to kroz šta se ogleda blagoslov Božijeg poslanika. Blagoslov Božijeg poslanika se ogleda kroz to da je Božiji poslanik sallallahu alaihi wa sallame poslan sa Kur'anom, znači kroz njegovu poslanicu. Također, bereket kroz stvari koji su se desile u njegovom životu kao što je umnožavanje malog broja, mal, male količine hrane ili male količine vode. Liječenje mnogih bolesnika, znači od strane poslanika sallallahu alaihi wa sallame ili dove Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je upućivao Allahu subhanahu wa ta'ala, a poznato je da dova Božijeg poslanika je bila makbul, primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, od stvari koje su blagos, blagoslovljene i koje su mubarek jeste dobri i učeni ljudi. O njima ćemo malo također spomenuti na kraju kada budemo govorili o neispravnom načinu traženja bereketa, ali samo da kažemo kako se ogleda blagoslov dobrih ljudi ogleda se u tome da oni podučavaju ljude Allahu i subhanu wa ta'ala vjeri, da naređuju na dobro, odvraćaju od zla, da upućuju dove Allahu subhanahu wa ta'ala za društvo i za pojedince i mnogo toga što je vama većinom poznato. Nakon toga također možemo spomenuti od blagoslovenih stvari jeste blagoslov džamija i mesjida. Normalno na prvom mjestu kada govorimo o džamijama ne možemo da ne spomenemo mesđidul haram u Meki za kojeg je Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem u vjerodostojnom hadisu kojeg je zabilježio imam Ibn Mađe od Džabira radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao namaz obavljen u mesđidu haramu u Mekki je vredniji od stotinu hiljada obavljenih namaza na drugom mjestu. Molim Allaha da nam pruži priliku da još koji put tamo klanjamo. Nakon toga dolazi naravno džamija Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallame bereket te džamije se ogleda u tome da je namaz obavljen u njoj vrijedniji od hiljedu namaza obavljeni na drugom mjestu. Također bereket Medine jer je Božiji poslanik sallallahu alaihi wa sallame upućivao dove Allahu subhanu wa ta'ala da da blagoslov i bereket u Medini duplo veći nego što je u Mekki. Nakon toga dolazi nam Mesjidul Aqsa Njegov blagoslov je također vama poznat, ogleda se u vrijednosti namaza. Islamski učenjaci imaju različite stavove o vrijednosti namaza u Mesjidun Aksa. Najraširenije mišljenje jeste da je to <clears throat> namaz obavljen samo i vrijedniji od 500 namaza obavljenih na drugom mjestu, iako jako, jako mišljenje sa strane argumenta je da je namaz obavljen u Mesjidun Aksa vrijedniji za 250 namaza obavljenih na drugom mjestu. Ali znači ovo nije mjesto gdje ćemo mi govoriti o tom pitanju. Jedno je sigurno da je namaz obavljen u mesjidul Aqsa vrijedniji od obavljanja namaza na drugim mjestima. Nakon ova tri mesjida dolazi nam ovaj svetost i mm, bereket svih ostalih mesjida. Jer kao što znamo Boži poslanik sallallahu alaihi wasallame kaže najdraža mjesta na zemlji Allahu subhanahu wa ta'ala su mesjidi. Također taj blagoslov se ogleda kroz to da ljudi u tim mjestima u, u tom znači ovaj mjestu obavljaju najdraže djelo Allahu subhanahu wa ta'ala nakon šehadeta a to je namaz nakon toga treba da spomenimo <clears throat> to da Allah Želešanu i svoje milosti nekim vremenskim ovaj da ih nazovemo periodima dao je prednost i blagodat kako nije dao drugim vremenskim periodima, pa ćemo tako naći da je Allah subhanahu wa ta'ala neka vremena spomenuo da su beri četli, da su blagoslovljena. Pa na prvom rijedu mi ćemo spomenuti mjesec Ramazan. Mjesec Ramazan je sigurno blagoslovljen, a znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala propisao post u ovome Mubarek mjesecu, mjesecu Ramazanu. A poznato je da je post jedan od ibadeta koji biva razlogom brisanja grijeha. Također u Ramazanu se otvaraju vrata dženneta, zatvaraju se vrata džehennema, putavaju se šeitani. To je mjesec bogobojaznosti, mjesec učenja Kur'ana, mjesec sadake, mjesec tikafa i sve su to stvari kroz koje se prezentuje blagostanje i bereket ovog mjeseca. Također jedna stvar koja je zasebna, a ona je jedan dio Ramazana, a to je <clears throat> noć Lejletul Qadr koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. A šta znači hiljadu mjeseci? Islamski učenjaci kažu da se to odnosi da je rađenje dobrih dijela u njoj vrijednije nego rađenje dobrih dijela u hiljadu drugih mjeseci u kojima nema liletul. Allah Đelešanu u Kur'anu ovu noć opisuje time da je ona blagoslovljena pa kaže inna enzelnahu fi lejletin mubaraketin mi smo Kur'an objavili u blagoslovljenoj noći. Također od vremena koje je Allah subhanahu wa ta'ala izuzeo i podario im blagoslov bereket jeste deset dana Zulhidžeta. Mi smo o tim danima govorili kao što znate. Rađenje dobrih dijela u tim danima je draži Allah subhanahu wa ta'ala nego rađenje u drugim danima. Također u ovim danima je dan Arefata, 9. Zulhidže, a poznato je u vjerodostojnim hadisima je došlo od Božijeg poslanika da je post devetog dana ta dana Arefata, briše grijehe prošle i buduće godine. Nakon toga nam dolaze svijeti mjeseci, to su znači mjeseci kojim Allah subhanu wa ta'ala podario svoj blagoslov i učinio ih svetim. Dosta puta se zapitamo šta to znači svetost tih mjeseci. Na, odgovor ćemo naći u riječima Abdullaha ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu gdje kaže Allah ih je učinio svjetim, uveličao je njihovu svetost tako da su grijesi u njima veći, a dobra djela se više vrednuju u njima nego u drugim vremenima. Znači, kroz što se ogleda ta njihova svetost, da su grijesi u njima gori i više se, znači, ovaj smatraju grijesima, a dobra djela sve više nagrađuju u tim mjesecima. Ovdje možemo pomenuti koji su to mjeseci, dosta puta se to zaboravi, Zul Qadde, Zul Hidje, El Muharram i Ređep. Spomenut o Muharremu i Ređepu neke od hadisa, jer u našem narodu je dosta puta prošireno da ljudi spominju o tim mjesecima mnoge hadise i mnoge mubarek noći, pa da bi čovjek imao jasnu viziju da spominimo samo neke stvari. Što se tiče mjeseca Muharrema, on ima dvije blagodati. Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kojeg je zabilježio ima muslim od Ebu Hureyre kaže najbolji post nakon ramazanskog posta je u Allahovom mjesecu El Muharremu. I također u njemu je druga blagodat desetog dana Muharrema je šta? Dan Ašure, nijemo kad čekat, inače bi vas čekao da im šta ćete kazati. Dan Ašure, a inače znamo da post na dan Ašure briše grijehe iz prošle godine. Što se tiče mjeseca Ređepa, on je poznat u našem narodu kao Mubarek mjesec u kojem imaju neke noći te lile to ragaj, te lile to ovaj, te lile to onaj, te ovaj, te onaj. Što se tiče vrijednosti mjeseca Ređepa s velikim poštovanjem možemo kazati da je to jedan od svijetih mjeseci, ali o vrijednosti tog mjeseca nema osim jedan hadis a to je da je Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme govorio Allahumme barik lena fi, šab, fi ređepe wa šabane wa beligna ramadane o gospodaru podari nam blagoslov u ređepu i šabanu i učini nas da doživimo ramazan šehul islam ibn Tejnje rahimahullah kaže nakon što je spomenuo ovaj hadis nije prenešen od Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve selleme vjerodostojan hadis o Ređepu osim ovaj hadis. Poznat islamski učenjak Hafiz ibn Hajar. A znate svi koju on knjigu ima. Puno smo puta spomenuli. Ima knjigu koja se zove Fethul Bari. To je komentar Sahihul Buhari. Morate, braće, zna, draga, znate ove osnovne stvari. Ovo je neka opšta kultura kada je u pitanju ovaj islam. Eh, taj Ibnu, Ibnu Hajar, jedan veliki učenjak, napisao je knjigu koja se zove Terdinul Ađeb Bima Warade Fi Padli Ređeb knjigu u kojoj je analizirao sve hadise koji govori o padlu Ređepa, o fadiletima Ređepa i na kraju rezimira i kaže nije došao vjerodostojan hadis o vjerodosto o, vje, o vrijednosti mjeseca Ređepa, niti o postu u njemu, niti o posebnoj vrsti namaza u nekoj od noći u njemu nema znači posta, nema posebnih noći, nema namaza u posebnim noćima. A ova knjiga, ako vas interesuje šta znači prijevod Tedinu Lađeb, Bima Lora da si Fadli Rađeb, kaže od prilike objašnjavanje čudnih stvari koje su spomenute u vrijednosti mjeseca Ređepa. Tako se zove knjiga. Dobro, idemo dalje. Od vremena koje Allah subhanahu wa ta'ala učinio Mubarek i blagoslovljeni jesu dani petak, ponedjeljak i četvrtak. O na petka ne treba govoriti jer većinom svi to znate, mi ćemo spomenuti samo jedan hadis kako bi vam se smrca srca smirila, a to je da je Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme kazao u hadisu koji je zabilježio ima muslim od Ebu Hureyri najbolji dan kada izađe sunce je dan petak. Poznato vam je da u toku dana petka postoji moment kada Allah subhanu wa ta'ala prima dove. Islamski učenjaci u tom momentu se razilaze na mnogo, mnogo mišljenja. Dva mišljenja imaju validne argumente a ostala mišljenja nemaju. Drugi put ćemo spomenuti koja su dva mišljenja. Također, ovaj, ko obavi džumu namaz onako kako mu je propisano, bit ćemo oprošteni grijesi između dvije džume. To su neke odlike džumi namaza. Ali vrijednost ponedjeljka i četvrtka ogleda se u tome da su to dani, vraćaju moja draga, kada se otvaraju vrata ženeta kada se otvaraju vrata dženeta. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji je zabilježio imam muslim od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, vrata dženeta se otvaraju ponedjeljkom i četvrtkom. Pa se oprosti svakom čovjeku koji ne čini svakom čovjeku koji vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala ne pripisujući mu širk osim komi. Ko zna osim komi? Nijemo kad čekati. Osim onoj dvojici ljudi koji imaju spor između njih, pa kaže Allah Đelešanu, ostavite tu dvojcu dok se ne pomire. Znači svima oprostite osim toj dvojci ljudi. Zato, braćo moja draga, te naše međubratske odnose gledajte kako ćete popraviti, jer toj dvojci ljudi se ovaj ne praštaju grijesi. Dobro, također od Mubarek vremena jeste i to vrijeme kada se Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar zemlje i nebesa, spušta na ovo zemaljsko nebo. Kada to biva, I oko toga islamski učenjaci imaju malo različite stavove, ali mi ćemo spomenuti hadis kojeg zabilježio imam Buharija i muslim od Ebu Huriri da kaže Boži poslanik. Naš gospodar svake noći u zadnjoj trećini noći se spušta na ovo zemaljsko nebo pa kaže ima li neko da mi upućuje dovu pa da mu udovoljim ono što mi dovi. Ima li neko da mi traži nešto, pa da mu dam ono što mi traži i ima li neko da traži oprost grijeha, pa da mu oprosim. Ovo je i tekako mu bare vrijeme, znači u ovom hadisu je došlo, znači da Allah subhanahu wa ta'ala se spušta u zadnjoj trećini noći, iako ima vjerodostojni hadisa, da se Allah subhanahu wa ta'ala spušta u zadnjoj polovini noći, e ima i drugi vjerodostojni hadisa. Također kada pogledamo u šerijat i stvari koje je okarakterisao kao blagoslovljene, naćemo da je šerijat učinio jedno područje koje se zove Šam blagoslovljenim, a to područje otprilike gdje je današnja teritorija Sirije i Palestini. Za to područje su došli mnogi argumenti da je to područje blagoslovljeno i da je beričetni. Allah subhanu wa ta'ala u Kur'anu na više mjesta opisuje to mjesto, taj predio kao Mubarek pa kaže Subhanellezi esra bi abdihi lejlen minel mesjidil harami ilel mesjidil aksal lezi barokna haulehu. Hvaljen neka je onaj koji je, koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz hrana časnog u harem daleki, čiju smo okolinu blagoslovili. Čiju smo okolinu blagoslovili. Također Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame u vjerodostojnim hadisima je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala da podari bereket tom dijelu zemlje, pa kaže se u vjerodosnom hadisu da je Boži poslanik govorio o gospodaru, blagoslovi nam Šam, o gospodaru, blagoslovi nam Jemen. Također jedan vjerodosnom hadis koji je zabilježio imam Tirmizi od Zijed ibn Savita da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike kazao blagoli se Šamu, pa su ashabi upitali a zašto u Boži poslaniće, pa kaže zato što meleci nadpiru Šam sa svojim krilima. <clears throat> također od stvari koje je šarijat precizirao kao precizirao kao mubarek i blagoslovljene jeste, braćo moja draga, kiša koja, kao što vidite, evo i sad pada. Allah Đelešanu kada opisuje kišu u Kur'anu opisuje je da je to nešto blagoslovljeno pa kaže وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا Mi s neba spuštamo vodu koja je blagoslov ili vodu koja je blagoslovljena. Također prenosi se od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallame u hadisu koji je zabilio ima muslim od radijallahu ta'ala anhu kaže bio smo jedne prilike sa Božim poslanikom na putovanju vjerovatno kaže pa nas je zatekla kiša pa je Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallame raskopčao svoju odjeću kako bi se izložio kiši pa kada su ga oshabi upitali zašto je to uradio kaže jer je ona skorašnja od svoga gospodara također vidjet ćemo kada čitamo tekstove šerijata, da šerijat ukazuje i na to da je mlijeko blagoslovljeno. Tako se prenosi u vjerodosnovim predajama od Božijeg poslanika, da kada bi mu donijeli mlijeko, kazivao bi blagoslov, bereket ili dva bereketa, pa bi to ponavljao više puta. Također, u šerijatu ćemo naći da šerijat je pohvalio i smatra blagoslovljenim uzgajanje koga? Konja kao što je došlo u hadisu kojeg je zabilježio Buharija i Muslim od Enesa radijallahu ta'ala anhu, nije pčela, jel? Ovaj, od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je rekao Boži poslanik, blagoslov je u uzgajanju konja, a normalno taj blagoslov se ogleda u tome da se čovjek na taj način priprema za jedno veliko djelo, a to je džihad na Allahom putu. Također, čovjek će imati nagradu veliku na sudnjem danu za uzgajanje konja, sve ono što uloži znači uhranjenje i pojenje konja, on će naći na sudnjem danu, kao što je došlo u hadisu, koji je zabilježio imam Buharija, da kaže, ko bude uzgajao konje, vjerujući u Allah subhanahu wa ta'ala i u njegovo obećanje, naći će na sudnjem danu, na vagi, ono čime je hranio konja i čime je pojio i njegovu balegu i njegovu mokraću. Sve to će čovjek naći na sudnjem danu. Dobro, dalje od stvari koje je šerijat karakterisao kao blagoslovljene jeste uzgajanje ovaca ili znači kao što se to u nas kaže bravčadi što znači obuhvata ovce i koze. U jednom vjerodostojnom hadisu Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam jednoj ashabiki koja se zvala Umuhani kaže uzmi bravčad jer je u njima blagoslov ili bereket. A normalno bereket u ovcama i kozama se ogleda kroz njihovo brzo, ovaj, kako se zove, raznožavanje, kvalitet onoga što se jede i pije od njih i mnoge druge stvari da ne spominjemo ovdje. I jedna od možda zadnjih stvari koja je okarakterisana kao blagoslovena jeste palma. Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme u jednom hadisu jedne prilike kaže ima jedno drvo čija korist i blagoslov je kao korist i blagoslov mu'mina pa onda na kraju kaže to drvo je palma. Nakon što smo spomenuli ove neke stvari, pomeni veliku većinu stvari koje su spomenute u šerijatu kao blagoslovljene ili kao mubarek stvari, da spomenimo samo ukratko nekoliko načina kako čovjek može da traži bereket i blagoslov tih stvari i inša Allah, nakon toga samo možda u par minuta da spomenimo neke od načina neispravnih načina traženja blagoslova. Pa tako, na primjer, kada smo govorili o Kur'anu i njegovom blagoslovu, jedan zasigurno dobar način traženja blagoslova, braćo moja draga, jeste učenje ruki, jer taj bereket blagoslov Kur'ana je razlogom da čovjek ozdravi. Normalno, kada se uči rukja, čovjek treba, odnosno u toj ruki treba i da se ispune šerijatski uslovi. Mi ćemo spomenuti samo neke od njih da ta ruke bude na arapskom jeziku, da bude razumnog značenja i da onaj ko uči i onaj ko mi se uči budu ubijeđeni da je ta ruke samo sebe i razlog, a ne da ona liječi, jer onaj koji liječi, on je iznad sedam nebesa, to je Allah subhanahu wa ta'ala, ali je ruke samo sebe. Također, spomenuli smo bereket i blagoslov Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallame. Zaista je mnogo hadisa koji ukazuju na to da je tijelo Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, njegovo biće, bilo blagoslovljeno i mubarek. Također svi dijelovi njegovog tijela koji se odstrani kao što je kosa, znoj, pljuvačka, ostatak vodi nakon abdesta, ostatak vodi nakon pića i njegova odjeća. Sve te stvari su, braćo moja draga, blagoslovljene i za svaku ovu stvar ima argument da je blagoslovljena, ali kao što smo rekli, Ne imamo vremena da spominjemo za sve stvari ovaj dokaze. Mi ćemo spomenuti samo dokaz da je kosa Božijeg poslanika nakon što se osjeće bila blagoslovljena. Pa tako hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu muslimu da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam kada je bio na hađu otišao kod brijača pa je obrijao njegovu glavu pa je uzeo kosu i podijelio, podijelio prisutnim ljudima po jednu ili po dvije dlake. Imam Neveli, poznati islamski učenjac, kada, kada komentariše ovaj hadis, kaže, od koristi hadisa je traženje blagoslova sa kosom Božih poslanika, također dozvola posjedovanja kose Božih poslanika zbog blagoslova. Ove stvari, braćo moja draga, znači dijelovi koji se, da kažemo, odvoje od Božijeg poslanika, bili su blagoslovljeni za života Božijeg poslanika i također bili su blagoslovljeni nakon smrti Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa wasallam prenosi se u vjerodostojnim predajama da su ashabi kada bi neko obolio od uroka odlazili su kod njegovih žena koje su imale nekoliko njegovih dlaka njegove kosti u nekim posudama, pa su sipali vodu na te dlake i onda bi popili tu vodu, normalno, bez dlaka, bez kosti, i onda bi to bilo razlogom da ljudi ozdravi zbog bereketa i blagoslova u tim dlakama. Također, ispravno mišljenje, ispravno mišljenje, kada bi čovjek u današnjem vremenu mogao sigurno da zna da postoje neki dijelovi takvog tipa prisutni danas, da bi bilo dozvoljno s njima tražiti bereketa Zato što to nije bilo karakteristično samo za prve generacije, ali nažalost, nažalost mi ne možemo nikako utvrdi, utvrditi sigurno da postoje takve stvari i zato takve stvari treba ostaviti u svakom slučaju. Također, jedna bitna stvar koja, koju treba spomenuti, ovom prilikom, a to je, braće moja draga, da u ovoj situaciji nije dozvoljeno koristiti analogiju. A šta to znači? Da ničije tijelo nije mu barek i nije blagoslovljeno osim tijela Božijeg poslanika, sallallahu alaihi veseleme. I prve generacije su imale konsenzus, jednoglasan stav po tom pitanju. Među njima su bili ljudi koji su još za svoga života znali da su stanovnici dženneta, Ebu Bekr, Omer, Alija, Osman, Ali niko njih po jednoglasnom stavu ashaba nije smatrao njihova tijela mubarek i blagoslovljenim. Kako danas može neko smatrati tijelo nekog šeha mubarek i blagoslovljenim, a taj šeh je došao na toliki nivo da on ne klanja. Kaže ja sam na tolikom nivou, ja ne trebam više ni klanjati. I takav čovjek je mašala mubarek i njega treba dodirivati i on je beričetli. Daleko od toga, daleko od toga. Ako bi neko trebao biti Mubarek i beričetli, onda je tu trebao biti Ebu Bekr i Omer i Osman i Alija. Dobro, to je također jedna bitna stvar koju čovjek treba da poznaje kada je u pitanju ova tematika. <clears throat> Kada je u pitanju traženje blagoslova od učenih ljudi u današnje vrijeme, braćo moja draga, to nije zabranjeno, ali kako se to, da kažemo, ispravno šerijetski dešava, to čovjek ako želi blagoslov, onda ode kod čovjeka za kojeg smatra da je pobožan, da je dobar učenjak i zatraži od njega da uputi Allahu subhanu wa ta'ala dovu za, za tebe, za tog znači insana. Dok je živ, ali ako taj čovjek umrije, nije dozvoljeno da čovjek ode i da upućuje dove tom čovjeku mrtvom, pa da taj čovjek kao navodno upućuje dove Allahu subhanu wa ta'ala, jer taj čovjek u tom momentu je sigurno potreban da se Allah Đelešanu moli da se njemu njegove kaburske muke olakšaju. Također dozvoljeno, braću moja draga, tražiti blagoslov u pijenju vode zemzem. Jer kao što znate, ako znate, voda zemzem je najbolja voda koja postoji na zemaljskoj kugli. Ovo su riječi Božeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i vjerodosnom hadisu gdje kaže najbolja voda na zemlji je zemzem voda. Također hadis u muslimu koji ovaj, u kojem Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže zemzem voda je blagoslovljena i ona je hrana onome ko je gladan i ona je lijek onome ko je bolestan. U jednom hadisu oko kojeg hadijski učenjaci se spori da li je vjerodostojan ili nije, ali inša Allah tačno je da je dobar hadis, vjerodostojan to voda zemzem je za ono zašto se namijeti. Zašto god da namijetiš zemzem vodu, inša Allah, ona djeluje. Imao bi vam pričat neki priče o zemzem vodi, ali vidim da vam se zjeva. Također, dozvoljeno je tražiti bereket ustajući na sehur, jer Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže te seharu fa inne fi sehuri berake, ustajte na sehur, zaista je u sehuru beričet. I na kraju, nećemo dušt više, inšala od 5 minuta, da spomenimo samo neki ukratko načine koji nisu validni šerijatom nisu dozvoljeni kada je u pitanju traženje beričeta, iako su nažalost, nažalost više zastupljeni nego ovi načini koje smo mi spomenuli, toliko dozvoljenih načina, načina traženja blagoslova, ljudi su to sve zapostavili pa su otišli da traže bereket u stvarima u kojim nema bereketa ili na mjestima gdje nema bereketa mjesta, a zapostavili su one stvari na koje nam je šerijat ukazao da su blagoslovljene i da su beričetni. Pa tako jedna od tih stvari jeste, vidjet ćete ako i kada odete, da dosta ljudi kada odu u posjetu džaniji Božije poslanika sallallahu alaihi wa sallam stanu pa tu upućuju dove Božijem poslaniku da se on zauzme kod Allaha subhanahu wa ta'ala za njih ili eventualno smatrajući sobu u kojoj je on ukopan mubarek smatraju je blagoslovljenu, pa ljudi taru rukama, taru u posebi, taru u maramicama, stavljaju maramice u džep, nosi znači, tu maramicu i smatraju da je to bereke, da je to blagoslov, a sve to, braćo moja draga, daleko od bereketa i blagoslova, jer kao što smo rekli imamo poznato pravilo, ako želimo kazati za neku stvar da je mu barek i blagoslovljena, onda moramo imati zato validan dokaz iz šarijeta. Također, neispravan način da čovjek pokuša i da traži mjesta <clears throat> gdje je boravio Božji poslanik pa da obilazi ta mjesta ili eventualno traženje mjesta gdje se rodio Božji poslanik. Ja znam ljudi dođe prvi put na hađ i prvo se pita gdje je kuća Božji poslanika gdje se rodio. Ja sam tam proveo 5 godina i nikad nisam tražio, nisam interes, nisam čuo da ima ali ljudi dođu bolesni, onda iz Bosne nekoga nafiluje i on dođe i prvo što traži neki gdje je kuća da idem vidjeti gdje se rodio Boži poslanik sallallahu alaihi ve selleme. To su, braću moja draga, mjesta koja nisu peričetli i koja nisu okarakterisana e, šerijetom da su blagoslovljena. Također, kao što smo spomenuli, obilježavanje noći rođenja Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve selleme kao mubarek i blagoslovljeni noći. Samo da vam kažem ovdje koristi radi jednu informaciju, možda vam bude korisna u životu, a to je da nema vjerodostojnog hadisa ili argumenta koji ukazuje da je se Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallame rodio 12. rabijul eura. Da ima validan argument, ne bi se islamski učenjaci razlišli na više mišljenja. Tako imate mišljenje da je rođen osmog i mišljenja drugih, znači imaju validni argumenti da je rođen ponedjeljkom, imaju validni argumenti da je rođen ovaj u Rebjul Evvalu, ali nema validan argument da je se rodio 12. Rebjul Evvala, čisto zbog koristi. Također, obilježavanje neki drugi noći smatrajući da su Mubarek blagoslovljene, a za te noći nije došao validan šerijatski argument, kao što je noć Isra i Mirađa, noć Lejletor Ragaib ili noć Hidžri ili noć rođenja Božih poslanika, znači sve te noći nemaju nikakav blagoslov u islamu. Također, braću moja draga, ovaj, neispravno je tražiti beričeti blagoslov u bićima i tijelima, kao što smo kazali, pobožnih i dobrih ljudi u, u njihovim tijelima, tako što će neko smatrati da je dodirivanje nekog šeha bereket i blagoslov, ili eventualno nakon njegove smrti odlazak na njegov kabur, pa upućivanje dovi šejihu da se šejih zauzme kod Allaha što je veliki širk, ili što je manja greška da čovjek ode na taj kabur i na tom kaburu uputi dovu Allahu subhanahu wa ta'ala smatrajući da je to mjesto mu i blagoslovljeno sve te stvari nemaju nikakvog ovaj temelja i argumenta u šerijetu. I na kraju da završimo da je neispravan način traženja beričeta da čovjek ovaj neka mjesta obilazi smatrajući ta mjesta znači boljim i vrijednim od drugih mjesta i posvećujući posebne ibadete tim mjestima kao što je posebni namazi, posebne dove, posebni zikrovi, kao što imamo mi, znači slučaj, slučaj sa našom Ajvatovicom. Znači da ljudi, nažalost, smatraju to mjesto svijetim mjestom i ne možete naći lahko izraz Ajvatovica da nema iz njega izraz dovište. Znači, nema čovjek ništa protiv toga da se muslimani okupe da je to neki kulturni skup, ali ako je to skup da se čovjek znači deklariši da je to dovište i da je to mjesto koje ima svoju svetost i da je to mjesto beričetli, to nema sa islamom ništa. I na kraju imali smo još nešto malo, ali molimo Allah subhanu wa ta'ala da nas učini od istrenih njegovih robova, da nas učvrsti ovim teškim vremenima smutnje i na kraju subhaneke Allahumma da bihamdike ešhedu in la ilaha illa ente estagfiruke ve etubu ilaih ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله دعا الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله